Beraz, uh, ideia da, eh, hau uh, zain eh, etxe bat mezon d'assistant maternel de lakoa frantxexez. Uh, idekitzea, uh, aur uh, egiteko beste aurren artean. Beraz, ideia nagusia da inklusio hori beste aurren artean. Eta orduan, norsi dezte zua izida proiektu hortan, etzida bakarrik? Ba ez, ez, ez, eh, gira proiektu hortan, beraz, uh, eh, Polin Delke, beraz, laneko da gaur, eh, beraz, ez da hor, bera da ezitzaile bere zitua, eta gaur atzem gisa da ikastola batean, ara, eta ni, bon, beraz, uh, akompainan edukatif e sozial formakuntza bat segitzen dut, bai honan, eta biak eh, donazaren eta doni bane garazin bizigira. Ados, eta proiektua nun pentsatzen duzi egitea hor eh, kostaldian, barnekaldian? Alor, uh, eh, be, uh, hemen barnekaldian, uh, basen horra pentsatu dugu gauza, gure personal eta eta profesional esperientzekin, oartu gira um, zaitasunetan diran aurrak eta haien familiak, uh, aterabide guti bazutela hemen basen hafa zaintza mailan, eta beraz hor ikerketa bat egin dugu, eta mm, eta hauzapez eh, desberdin batzu ikusi ditugu. Eh, goxama, mm, goxama ezitzaileak, goxama da lojole ez maternel, uh, don harapaleun eh, ikusi ditugu ere, eta haiek uh, daukute eskaz bat uh, bazelar joan, Beraz, uh, ikerketa... Uh, Eskaz bat, gehien bat eta zeitasunatetan bai, duten horrentzat? Bai, bai, bai, bai, bai. Hala, beraz... Eh, eta prezeski, oh, gaipatzen aipatzen baitituzu, zer dira, oh, zeitasunak aipatzen direlarik aurtipi horientzat, zer egan nahi du eta... Bai, eh, beraz, jakin behar da zeru eta sei urteko aurrentzat, uh, ez dela diagnostiko zehatzik eta beharrik... Uh, uh, hau joien zat, eh? eh, etiketa bat ukaitea 0 eta sei urte, urteko hau joien zat zaila, da. Beraz, nahi genuen egin gure proiektua zuzendua, zuzendua dela edo zoin zailtasunak dituzten aur guzieri. Adibidez izaiten alda talde handietan ikasteko edo egoiteko zailtasunak dituzten aurrak edo egun guzia eskolan egoiteko zailtasunak dituzten aurrak, eta bar. Ez da bortxaz, e, fisiko edo mental e, elbarritasun pizua e, eh, aurreri zuzendua bakarrik. Ordeon, uh, eh, zuzek ala ere, berezituak ziste, sail hortan, edo sail hortan nahi duzie, zaitasunak dituztenak eh, bildu egitura berri horretan, alta, bon, beste zain degietan ere, eh, eta zaitasunak dituzten aurrak ere rezebitzen dira. Zergatik berezitasun hori nahi duzia txeki. Bai, beraz, uh, beraz bai, aurzain etxe guziek normalki... Uh, uh, zailtasunetan diren aurrak uh, eh, hartzen dituz, dituzte ere bai. Uh, Baina guk nahi duguna da berizitasun hori uh, proiektuaren uh, hartu eta, um, eta horren inguruan nahi dugu lan egin beraz burasoekin biztan dena uh, inguruan diren eskorekin eta lujaldeko medikuntza eta gizarte aktore uh, guziekin beraz izaiten aldira um, mm, psikologoak, uh, ortofonistak, uh, kineak ba, beharren arabera.